47 skirsnis. Perskirimas 74. Petronijus neapsiriko. Dviem dienomis vėliau jaunasis Nerva, visada jam palankus ir ištikimas, atsiuntė į kumu savo atleistinį, su žiniomis apie viską, kas dėjosi Cezario rūmuose. Petronijos žūtis jau buvo nuspręsta, rytoj vakarė numatyta nusiųsti pas į centurioną su įsakymu, kad pasiliktų kumuose ir lauktų tolesnių nurodymų. Antras pasiuntinys, išleistas keliomis dienomis vėliau, atneš jam mirties nuosprendį. Petronijus atleistinio žinias išklausė labai ramiai, paskui tarė. Nuneši savo šeimininkui vieną mano vazą, kurią tau įduosiu prieš kelionę. Pasakyk jam, taip pat nuo manęs, kad iš viso širdies dėkoju, nes dabar galėsiu nuosprendžiui užbėgti už akių kai staiga ėmė juoktis, kaip žmogus, kuriam šovė į galvą puikus sumanimas ir kuris dabar iš anksto džiaugiasi jo įvykdymu. Dar tą patį vakarą Petroniaus pasiūsti vergai bėgiojo kviesdami visus kumuose esančius augustijonus ir augustijones į puotą prabangiame elegancijos arbitro dvare. O jis pats popietės valandomis rašė bibliotekoje, paskui įsimaudė, tas įkliepė vesti plikoms jį aprengti ir šaunos pošnus panašus į dievus užsuko į triklinių žinovų akimi įvertinti pasirengimo, o vėliau nuėjo į sodus, kur tarnai ir jaunos salų graikės pynė rožių vainikus vakarieniai. Jo veide nebuvo nei šešėlių nusiminimo, tarnai suprato, jog puota bus kažkokia nepaprasta jau vien iš to, kad jis įsakė išdaryti ypatingas dovanas tiems, kuriais buvo patenkintas ir nuplakti visus kurių darbas jam nepatiko arba kurie anksčiau buvo nusipelnę papeikimo ir bausmės. Citristams ir dainininkams liepęs iš anksto dosniai sumokėti, pagaliau atsisėdo sode po bukmedžių, pro kurio lapus prasiskverbę saulės spinduliai išmargino žemę ryškiamis dėmėmis ir pasišaukė eunikę. Šia atėjo baltai apsitaisiusi, smirto šakele plaukuose, nuostabi kaip haritė, o jis pasisodino ją greta ir švelniai palietęs pirštais jos melkinius, ėmė taip meiliai į ją žiūrėti, kaip žinovai žiūri į dievo skultūrą, sukurtą meistrų kaltų. Eunikė, tarė jai, aš žinai, kad tu jau seniai nevergi? Ji pakėlė į ramę žydras kaip dangus akis ir ėmė protestuoti purtydama galvą. Aš, ponė, visada tavo, atsakė. Tu gal nežinai, kalbėjo toliau Petronius, kad šitas dvaras ir šitie vergai, kurie antaipina vainikus ir viskas, kas jame yra, taip pat laukai ir kaimenės nuo šiandien priklauso tau. Tai išgirdusi, Eunikė staiga atsitraukė nuo jo ir paklausė su nerimo atspalvių balse. Kodėl man taip kalbi, ponė? Paskui vėl prisiglaudė ir ėmė žiūrėti į iš nuostabos, mirkčiodama akimis. Netrukus jos veidas išbalo kaip drobė, o jis vis šypsojosi ir galų gale pasakė tik vieną žodį. Taip. Stojo tyla, tik lengvas vėjelis šlamino buksmežių lapus, Petronijus tikrai galėjo pagalvoti, kad prieš jį iš balto marmuro iškalta skulptūra. Eunikė, tarė, aš noriu numirti gražiai. O mergina pažvelgus į jį su širdį sukrečiančią šypseną, sukuždėjo. Klausau tavęs ponę. Vakarė svečiai nekartą buvę Petroniaus pokiliuose žinoja, kad palyginti su jais net Cezario puotos atrodo nuobodžios ir barbariškos, ėmė rinktis būreis ir niekam nei galva neatėjo, kad čia galėtų būti paskutinis simpozijon puota. Teisybė daugelis žinojo, kad virš rafinuotų arbitrų pakibo Cezario nemalonės debesis, bet šitaip juk yra buvę tiek kartų, Ir tiek kartų Petronis sugebėjo juos įsklaidyti kokiu vienu sumaniu poelgiu arba vienu drąsiu žodžiu, kad iš tiesų niekas nemanė, jog jam gali grėsti rimtas pavojus. Jo linksmas veidas ir įprastinė nerūpestinga šypsena galutinai patvirtino tokią nuomonę. Žavėjai Eunikiai buvo pasakęs, kad nojus numirti gražiai, o jai kiekvienas jo žodis buvo tarsi šventas, tad dabar jos dieviškų bruožų veidas – buvo visiškai ramus, vyžiuose kažkoks keistas spindesys, kurį galėjai palaikyti džiaugsmu. Trikliniaus tarpduryje tarnai, laukus apsitempę auksiniais tinkleliais, dėjo rožių vainikus atvykusiems svečiams ant galvų, kartu senu papročiu įspėdami, kad slengsti peržengtų dešinę koją. Salėje sklido silpnas našlaičių kvapas, įvairias palviuose Aleksandrijos stiklo žibintuose degė šviesos, Prie suolų stovėjo graikų merginos, kurios turėjo kvepalais tepti svečių pėdas, pasieniais cipristai ir atėnų dainininkai tik laukė savo chorvedžių ženklų. Stalai švietė prabanga, tačiau tai prabanga nerėžė akies, nieko neslėgė, atrodė savaime spindinti. Linksmybė ir laisvumas lėjosi manė kartu su našlaičių aromatu. Eidami svečiai jautė, kad čia jiems negresia nei prievarta, nei grumojimai, kaip Cezario rūmose, kur už negana pompastiškus, netgi negana taiklius giesmių ar eilių pagirimus galėjo užmokėti gyvybę. Išvydo šitas šviesas, šituos gebenėmis apipintus asočius, sniego patale veistančius vynus ir rinktinius patiekalus, linksmėjo putautojų širdys, netrukus gyvai sudusgė kalbos – taip dūzgė bitės apie žiedais nubertą obelį. Tik tarpais pratrūkdavo, čia linksmas juokas, čia pagirimų gaudės iš čia pernelyg garsus bučinys, prispaustas prie baltos rankos. Gerdami vyną svečiai iš taurių po kelis lašus nuliedavo nemirtingiems dievams, kad pelnytų jų globą ir palankumą šeimininkui. Nesvarbu, kad daugelis netikėjo dievų. Tai daryti liepi paprotys ir prietarai – Petronijus gulėjo šalia eunikės kalbėjosi apie Romos naujienas, apie paskutinės skirybas, apie meilę ir simpatijas, apie lenktynės, apie spikulą, kuris pastaruoju metu garsėjo arenoje, ir apie naujausias knygas pasirodžiusias atrakto ir sosijų krautuvėse. Nulėdamas vyną kalbėjo, kad nušlaksto vien Kipro valdovės garbiai, tos, kuri yra vyresnė ir didesnė už visus dievus – vienintelė nemirtinga, amžina ir visagali. Jo pokalbis buvo į saulės spindulys apšviečiantis vis kitą daiktą arba į vasaros vėjelius, šiurenantis sodo gėlės. Pagaliau linktelėjo Harui ir sulik šiuo ženklu lengvai subrunsgė citros, o jauni balsai tušto jau joms pritarė. Paskui Korso šokėjos, jaunikės gentainės – pradėjo švyščioti rausvais kūnais po perregimais apdarais. Pabaigoje Egipto būrėjas ėmė pranašauti svečiams ateitį iš vaivorykštinių auratų judėjimo krištolo inde. O kai tų pramogų jau visi buvo sotus, Petronius kiek pakilo ant savo siriškų galvų galių ir lik nenoromis tarė. Bičiuliai, atleiskite man, kad puotoje su prašymu į jūs kreipiuosi – kiekvienas te priima iš manęs dovanų tą taurę, iš kurios pirmiausia nuliejo dievų garbiai ir mano sėkmiai. Petronijaus taurė spindėjo auksų brangakmeniais ir dailiais raižiniais, ir nors dovanų dalymas buvo įprastas dalykas Romoje, žiaugsmas užliejo potautojų širdis. Vieni ėmė jam dėkoti ir garsiai liaupsinti, kiti kalbėjo, kad net pats Jupiteris Olimpė niekada nepagerbė dievų panašią dovaną – o buvo ir tokių, kurie abejojo ar priimti taurę, tiek daug jį viršijo įprastą saiką. O jis iškėlė tiesiog neįkainojamą mūrėnišką taurę, žėrinčią į tvaivorykščią ir tarė. Štai ji, iš kurios nulėjau Kipro valdovės gabiai. Nuo šiol prie jos ten neprisiliečia niekieno lūpos ir niekieno rankos, kitos deivės garbiai iš jos ten nenulėja ir metė brangų indą ant violetiniai šafrano žiedais nubarstytų grindų, o kai šis sudužo į smulkė šukelės, jis matydamas svečių nustebusius žvilgsnius ištarė. Brangiai mano, linksminkitės ir nesistebėkite. Senatvė, bejėgiškumas, liūdni paskutinių gyvenimo metų palydovai. Tačiau aš jums parodysiu gerą pavyzdį ir duosiu gerą patarimą. Matote, galima nelaukti, kol jie ateis, o pasitraukti savo valia, kaip aš pasitraukiu. Ką tu nori daryti? Neramiai paklausė keli balsai. Noriu linksmintis, gerti vyną, klausytis muzikos, žiūrėti iš tai šitas dieviškas formas, kurias matote šalia manęs, o paskui užmigti vainikuotą galvą. Jau atsisveikinau su Cezariu ir gal norite pasiklausyti, ką jam atsisveikindamas parašiau? Taip taręs, įsitraukė iš po purpurinio galvų galių lapą ir ėmė skaityti štai ką. Žinau, Cezarį, kad nekantriai lauki manęs atvykstant ir kad tavo ištikima bičiulio širdis dieną naktį ilgisi manęs. Žinau, kad apipiltum mane dovanomis, patikėtum man pretorijos prefektūrą, o tigelinui sakytum būti tuo, kuo jį sukūrė dievai. Mulų prievaizdą tose savo žemėse – kurias paveldėjai nunuodijas domicijų. Tačiau atleisk man, nes prisiekiu hadu, o jame tavo motino žmonos brolio ir seneko šešėliais, kad atvykti pas tave negaliu. Gyvenimas, brangusis mano, tai didžiulis lovis, ir iš to lovio aš sugebėjau įsirinkti verčiausias brangenybės. Tačiau gyvenime yra ir tokių dalykų, kurių ilgiau kesti nepajėgiu. Oi, prašau tave, nemanyk, jog man pasidarė atgrasu, kad tu nužudėjai motiną ir žmoną ir brolį, kad sudeginai Romą ir pasiuntėjai į Erebą visus dorų savo valstybės žmonės. Paaiškinimas. Erebas – požemių tamsybių karalystė, mirusiųjų buveinė. Paaiškinimo pabaiga. Ne, Krono provaikaitį, mirtis yra žmonių bandos dalia, o iš tavęs kitokių darbų nebuvo ko netikėtis, tačiau žaloti šitiek metų savo ausis tavo gėdojimais, žiūrėti į tavo laibas, domicijiškas kojas, žarkstomas pirėniškame šokyje, klausytis tavo skambinimo, tavo deklamavimų ir tavo poemų, vargšas miesto pašalių poete, štai kas viršijo mano jėgas ir sužadino norą mirti. Roma tavęs klausydamasi, pusikemša ausis pasaulis juokėsi iš tavęs, o aš jau ilgiau dėl tavęs raudonuoti nenoriu, negaliu. Cerberio kauksmas, mano mielas, nors ir panašus į tavo gėdojimą, mažiau mane žais, nes niekada nesu buvęs jo bičiulis ir gėdytis dėl jo balso neprivalau. Liks sveikas, bet negėdok, žudyk, bet nerašyk eilių, nuodyk, bet nešok, pareginėk, bet neskambink citra. To tau linki ir šį paskutinį draugišką patarimą siunčia arbiter eleganciją. Platautojai įsigando, nežinojo, kad Neronui valstybės praradimas būtų mažesnis smūgis. Suprato taip pat, kad žmogus tokį laišką parašęs turi mirti. O tada ir juos pačius apėmė paniškas siaubas, kad tokio laiško klausėsi. Tačiau Petronijus taip nuoširdžiai ir linksmai nusijokė, lyg būtų nekalčiausią pokštą iškrėtęs, paskui peržvelgė visus susirinkusiosius ir patarė – linksminkitės ir vykite šalin baimę. Nereikia niekam girtis, kad klausėte šito laiško, o aš pasigirsiu nebent Haronui, kai jis mane kels per upę. Paskui pamojo gydytojui graikui ir ištiesė jam ranką. Patyręs graikas akimoju suveržė ją auksinę juostą ir atvėrė veną ties linkiu. Kraujas trykštelėjo ant galvų galio ir aplėjo eunikę, kuri prilaikydama Petronijaus galvą pasilenkė prie jo ir tarė. Pone, nejau maniai, kad aš tave paliksiu, jeigu dievai man žadėtų nemirtingumą, o Cezaris pasaulio valdžią, aš vis tiek eičiau paskui tave. Petronijus nusišypsojo, kiek pakilo, priglaudė savo lūpas prie jos lūpų ir atsakė, eime tai kartu. O paskui pridūrė, tu mane tikrai mylėjai, dieviškoji mano Ji ištiesė gydytojui savo rausvą ranką ir netrukus jos kraujas ėmė tekėti ir maišytis su jo krauju. Tačiau jis davė ženklą chorui ir vėl suskambo citros ir balsai, iš pradžių nuėdėjo harmonijas, o paskui Anakreonto daina, kurioje poetas skundžiasi, kad radęs kartą po durimis sušalusi ir užsiverkusi Afroditės kūdikį, paėmęs jį sušildęs, išdžiovinęs parnelius, o jis nedėkingasis, atsilygindamas, pervėrės jam širdį savo strėlę, ir nuo to laiko jis nebeturys ramybės. O jie abu atsirėmė vienas į kitą, gražus kaip dievai klausėsi šypsodamiesi ir vis labiau blykždami. Pasibaigus dainai, Petronijus liepė dar atnešti vyno ir valgių, paskui ėmė kalbėti su arčiau įsitaisiusiais puotautojais apie tušius, bet malonius dalykus, kaip paprastai esti pokėliuose. Pagaliau jis pasišaukė graiką, kad valandėlį jam užverstų vienas, nes sakė, kad jį marinas miegas, o kol tenatas užmigdysęs amžinai, jis dar norėtų atsiduoti hipnui. Paaiškinimas hipnas mitinis graikų sapnų miego dievas paaiškinimo pabaiga. Ir jis susnūdo. Kai pabudo, merginos galva jau gulėjo ir baltas žiedas ant jo krūtinės – Tada atrėmė ją į galvūgalį, kad dar kartą galėtų pasižiūrėti. Tasi gydytojas vėl jam atleido venas. Jis mostelėjo ir dainininkai užtraukė naują anakreonto dainą, o citros jiems pritarė tyliai, kad nenustelbtų žodžių. Petronius vis labiau balo, bet nutilus paskutiniams garsams dar kartą kreipėsi į patautojus tardamas. Bičiuliai, pripažinkite, kad kartu su mumis – žūsta, bet jau neįstengė baigti. Ranka paskutiniu judesio apkabino eunikę, galva nusviro ant galvų galio ir jis numirė. O puotautojai žiūrėdami iš juos du baltus tarsi dvi nuostabios kultūros kūnus, gerai suprato, kad su jais žūsta tie vieninteliai, jų pasauliui dar likę šviesuoliai, poezija ir grožis. Epilogas Iš pradžių Vindiko vadovaujamas Galijos legionų maištas netrodė labai grėsmingas. Cezariui te buvo 31 metai ir niekas nedrįso tikėtis, kad pasaulis netrukus gali įsivaduoti nuo smaugiančio košmaro. Žmonės atsiminė, kad legionuose dar valdant ankstesniems Cezariams nekarta buvo kilę riaušių, kurios vis dėlto užgeso, net nešusios valdžiaus permainų. Taip Tiberijaus laikais Drūzas numalšino Panonijos, o Germanikas Reino legionų maištus. Kasgi pagaliau, kalbėjo žmonės, gali po Nerono paimti valdžią, kai beveik visi dieviškojų Augusto palikonys žuvo jo metais. Kiti, žiūrėdami į kolosus, vaizduojančius jį kaip Herkulį, nejučiamis galvojo, kad jokia jėga tokios galybės nepalauš. O kai kas, jam išplaukus į Ahają, jo net ilgėjosi, nes Helijus ir Poliktetas, kuriems buvo palikta valdyti Romą ir Italiją, darbavosi net kruviniau už jį. Niekas nebuvo tikras dėl savo gyvybės ir turto, įstatymai nebegynė, išnyko žmonių garbė ir dora, iširo šeimos ryšiai, o sumenkusio širdys nedryso net puoselėti vilčių. Iš Graikijos plaukė atbalsiai apie neregėtus Cezario triumfus, apie tūkstančius užkariautų vainikų ir tūkstančius nugalėtų varžovų. Pasaulis atrodė tarsi ištisa orgija, kruvina ir juokdariška, bet kartu prigijo nuomonė, kad jau galas dorybei ir rimtiems dalykams, kad atėjo šokių, muzikos, paleistų vystės, kraujo laikai ir kad dabar taip ir turi plaukti gyvenimas. Pats Cezaris, kuriam maištas davė dingstį naujiems grobimams, nelabai suko galvą dėl sukilusių legionų ir vindiko, o dažnai įsiduodavo, kad tuo nedžiaugiasi o iš Ahajos nenorėjo išvykti. Tik tai, kai Helijui pranešė, kad toliau vilkindamas gali ir valdžios netekti, iškeliavo į Neapolį. Ten taip pat grojo ir dainavo, praleisdamas negirdomis žinias apie vis grėsmingesnius įvykius. Bergžiai Pigelinas jam aiškino, kad ankstesni legionų maištai neturėjo vadų, o dabar priešakėje stovi vyras iš senos Akvitanijos karalių giminės, bet to garsus ir patyręs karys Čia, atsakinėjo Neronas, manęs klausosi graikai, kurie vieninteliai moka klausytis ir vieninteliai verti mano dainavimo. Kalbėjo, kad pirmutinė jo pareiga tarnauti menui ir šloviai. Tačiau, kai pagaliau jam atėjo žinia, kad Vindikas apskelbė įprastu artistu, jis įtūžo ir išvyko į Romą. Petronijaus jam padarytos žaizdos, užgyjusios viešint Graikijoje, vėl atsivėrė širdyje ir jis norėjo senate ieškoti teisybės dėl tokios negirdėtos skriaudos. Pakeliui pamatęs iš bronzos nulietą skulptūrą, vaizduojančią Romos raitelio nugalėtą galų karį, palaikė tai gerų ženklų ir nuo šiol, jeigu ir prisimindavo sukilusius legionus ir vindiką, tai tik su pašaipa. Įžengimas į miestą pranoko viską, kas lygi šiol buvo regėta. Įvažiavo jis tuo pačiu vežimu, kurio kadaise triumfavo Augustas. Buvo sugriauta net viena cirko arka, kad pasidarytų laisvas kelias eisenai. Senatas raiteliai ir nesuskaičiuojamos minios suplūdo jo pasitikti. Sienos drebėjo nuo šauksmų, sveikas Augustai, sveikas Herkulė, sveikas dieviškasai vienatinį, olimpietį, pietietį, nemirtingasai. Paskui jį buvo nešami laimėti vainikai miestų pavadinimai, kuris triumfavo ir ant lentelių išrašyti nugalėtų meistrų vardai. Pats Neronas tiesiog svaigo, nuo to ir susijaudinęs klausinėjo aplinkinius Augustionus, ar gali Cezario triumfas lyginti su jo triumfu. Jam net galvoje netilpo mintis, kad kas nors iš mirtingų išdrįstų pakelti ranką prieš tokį pusdievį meistrą. Jautėsi esas tikras olimpietis ir todėl saugus. Minių susižavėjimas ir beprotiški džiugavimai kurstė jo paties beprotystę. Šio triumfo dieną galėjo atrodyti, kad ne tik Cezaris ir miestas, bet visas pasaulis iš galvos susikrausti. Per gėlės ir kalnus vainikų niekas nepamatė prarajos, tačiau dar tą patį vakarą šventyklų kolonos ir sienos sumėgėjo užrašais, smerkiančiais Cezario piktadarybės, grasinančiais greitai atkeršyti ir išjuokiančiais jį kaip artistą, Iš lūpų į lūpas ėjo posakis. Dainavo, dainavo, kol gaidžius galus pažadino. Neramiau žinios ėmė sklisti po miestą ir pūstis iki baisiausių mastų. Sunerimo Augustijonai, žmonės netikri, dėl rydienos nedryso ištarti vilties žodžių, beveik nedryso jausti ir protauti. O Neronas tebe gyveno vien teatru ir muzika, jis sudomino neseniai išrasti muzikos instrumentai – ir nauji palutine bandomi vandens vargonai. Suvaikėjusių ir nesugebančių bent kas pręsti ar veikti protu, jis įsivaizdavo, kad sumanės toli į ateitį vaidinimus ir reginius savaime nukreipė pavojų. Patikimiausiai jo žmonės matydami, kad jis užuot telkęs lėšas ir kariuomenę, tik rūpinasi taikliais posakiais siaubui reikšti, visai pametė galvas. Kiti manė, kad Cezaris širdyje jausdamas pavojų ir nerimą citatomis tengiasi tik apkvaitinti save ir kitus, jo veiksmai pasidarė karštlygiški, kasdien tūkstančiai vis kitokių sumanimų jam šmėščiojo galvoje, tarpais puldavo ruoštis pasitikti pavojų, įsakinėjo krauti vežimus citras ir liutnes, ginkluoti jaunas vergės kaip Amazones ir kartu patraukti legionus iš rytų, Tarpais vėl manė, kad ne ginklu, o dainavimu numaršinsias Galijos legionų maištą ir džiaugėsi jos sielą reginiu, kuris būsęs po to, kai jis daina palenksęs karius. Štai legionieriai apsupa jį su ašaromis akise, jis uždainuoja jiems epinikiją, o paskui jam ir Romai prasideda aukso epocha. Paaiškinimas. Epinikijus – daina karo ir važybų nugalėtojo garbiai paaiškinimo pabaiga. O kitą kartą vėl šaukėsi kraujo arba vėl skelbė, kad pasitenkinsės Egipto valdymu, minėjo būlėjus, kurie jam pranašavę sostą Jeruzalėje arba susigaudinę svajojų, kad užsidirbsęs kasdieninę duoną kaip klajojantis dainininkas, o miestas ir šalys pagerbsę jį jau ne kaip Cezarį, šio žemės viešpatį, bet kaip dainų kulėja, kokio lygi šiol nėra pagimdžiusi žmonėje. Šitai blaškėsi, šėlo, grojo, dainavo, keitė sumanimus, keitė citatas, vertė savo ir pasaulio gyvenimą kažkokiu absurdišku, fantastišku ir kartu klaikiu sapnu, triukšmingu farsu, sudarytų iš pompastiškų frazių silpnų, eilių, aimanų, ašarų ir kraujo, o tuo metu vakaruose debesys kasdien augo ir sunkėjo. Saikas buvo viršytas, juokdariška komedija matyt artėjo prie galo. Kai žinios apie galbą ir Ispanijos prisidėjimą prie maišto pasiekė jų ausis, jis siuto ir kraustėsi iš proto. Daužė taurės, apvertė stalą per platą ir davė tokius įsakymus, kurių nei Helius, nei pats Tigelinas nedryso vykdyti. Išžudyti Romoje gyvenančius galus, paskui dar kartą uždegti miestą, išleisti iš arenarijų žvėris, o sostinę perkelti į Aleksandriją, jam atrodė didis nuostabus ir lengvas darbas – tačiau jo visagalybės dienos jau praėjo ir net ankstesnių piktadaryšių bendrininkai ėmė į jį žiūrėti kaip į pamišėlį. Tačiau Vindiko mirtis ir sukilusių legionų kvirčiai atrodė nusvers ir šį kartą svarstiklės jo naudai. Jau vėl buvo žadamos naujos puotos, nauji triumfai ir nauji nuosprendžiai Romoje, bet vieną naktį iš pretorionų stovyklos putotų žirgo atjojo žygūnas ir pranešė, kad pačiame mieste kariai pakėlė maišto vėliavą ir paskelbė galbą Cezariu. Kai atvyko žygūnas, Cezaris miegojo, o pabudęs bergžiai šaukė rūmų sargybą naktimis būdinčią prie kambarių durų. Rūmose jau buvo tuščia, tik tai vergai nuo šaliausiuose užkampiuose grobė, ką tik buvo galima greitosiomis nutverti, tačiau pamatę Neroną įsigando, o jis vienas klaidžiojo po namus skardendamas juos nerimo ir nevilties šauksmais. Pagaliau atleistiniai Faonas, Sporas ir Epafroditas atėjo jam į pagalbą. Jie ragino įbėgti, sakydami, kad negalima gaišti nei valandėlės, bet jis vis dar kažko vylėsi. O jeigu jis gedulingai apsirengęs prabiltų į senatą, argi senatas atsispirtų jo ašaroms ir iškalbai, o jeigu jis panaudotų visą gražbylystės meną, visą iškalbą ir aktoriaus talentą, Argi kas pasaulyje galėtų prieš jį atsilaikyti, nei jau jam neduotų bent Egipto prefektūros, o jie įpratę vien liaupsinti dar nedrįso prieštarauti, tik tai perspėjo, kol nueisęs iki formų, žmonės jį sudrasysią į kasnelius ir pagrasino, kad jeigu tučtuojo nesėsęs ant žirgo, jie taip pat jį paliksę. Faonas pasiūlė jam prieglaupstį savo dvare už namento vartų – Netrukus jie sėdo ant žirgų ir prisidengę galvas apsiautalais pasileido į miestų pakraštį. Naktis jau blyško, tačiau gatvėse dar zujo žmonės, iš to galėjai spręsti, kad metas ypatingas, kariai buvo pasklidę mieste čia pavienių čia būreliais, net bet toli stovyklos Cezario žirgas staiga metėsi į šalį įsigandęs lavono. Tada apsiautalas nusmuko raiterį nuo galvos ir tą akimirką pro šalį einantis kareivis pažino valdovą tačiau sutrikęs dėl tokio netikėto susitikimo atidavė jam karišką pagarbą. Jodami pro plėtojonų stovyklą išgirdo greudijant šūkius galbos garbiai. Pagaliau Neronas suprato, kad artėja mirties valanda. Jis pajuto baimę ir sąžinės priekaištus. Kalbėjo, kad priekyje matas tamsa juodo debesių pavidalu, o iš to debesių į jį žiūri veidai. Jis pažino motiną, žmoną ir brolį jo dantys barškėjo iš siaubo, bet komedianto siela atrado nečioje grėsmingoje valandoje lyg ir kažkokį žavesį, būti visagaliu žemės valdovu ir viskas taiga prarasti, jam atrodė tragedijos viršūnė, ir būdamas ištikimas savo, vaidino joje pagrindinį vaidmenį iki galo. Jį pagavo citatų karštį ir didis troškimas, kad amžininkai sidėmėtų jas vėlesniems kartoms. Tarpais klykė, kad nori įsmirti ir šaukėsi Spikula, kuris nužudydavo mikliau už kitus gladiatorius. Tarpais vėl deklamavo, motina, tėva, žmona, mirti šiandieną man liepia. Tačiau retkarčiais jam bliksėjo vilties prošvaisties, tuščios ir vaikiškos, žinojo, kad eina mirti ir kartu netikėjo tuo. Nomento vartus rado atvirus, toliau prajojo Ostrijaną, kur mokėjo krikštijo Petras, švintant pasiekė Fauno dvarą. Ten atleistiniai jau nebeslėpė nuo jo, kad metas mirti, tad jis liepė kasti jam duobę ir pats atsigulė ant žemės, kad būtų tikslus matmenys, tačiau pamatęs iškastas žemės, įsigandų, aptukęs jo veidas išbliško, o kaktą išpylė prakaito lašai, lyg rytmečio rasa. Jis įmė delsti ir drebančių, bet aktoriškų balsų paskelbė, kad dar neatėjusi valanda, o paskui vėl pradėjo cituoti, pagaliau paprašė jį sudeginti. Koksai artistas žūsta, kartojo, lyg nustebęs. Tuo tarpu atvyko žygūnas su pranešimu, kad senatas jau paskelbė nuosprendį ir kad paricida turi būti nubaustas senovės papročių. Paaiškinimas paricida tėvo motinos vaikų artimo giminaičio žudikas piktadarys. Paaiškinimo pabaiga. Koks tas paprotys, pabalusiamis lūpomis, paklausė Neronas. Tavo kaklą sugniauš dvišakę ir mirtinai užplaks, o kūną įmes į Tibrą, širkščiai atsakė Epafroditas. Tada Neronas praskleidė apsiltalą ant krūtinės. Kągi, metas, tarė pažvelgęs į dangų, ir dar pakartojo, koksai artistas žūsta. Tuo metu sudundėjo žirgų kanopos Tai centurionas su kariais atjojo Aheno barbo galvos. Paskubėk, sušuko atleistiniai. Neronas įėmė peilį savo į kaklą, bet dūrė iš baimės drebančią ranką ir buvo aišku, kad niekada neišdrįsų varyti ašmenų. Tada Epafroditas netikėtai spustelėjo jo ranką ir peilis įsmigo, lygi pat koto. O Nerono akis įsprogo, baisios didžiulės, įsigandusios. Atnešu tau išgelbėtą gyvybę, sušuko eidamas centurionas. Per vėlu, gargiančių balsu atsakė Neronas, paskui pridūjė. Štai kur ištikimybė. Vienu akimu jo mirtis ėmė gopti jam galvą, kraujas iš storo kaklo juodus rautų tekėjo ant sodo gėlių. Jis pradėjo kojomis spardyti žemę ir numirė. Ištikimoji akti Rytojus dieną jį suviniojo į brangius audėklus ir sudegino ant laužo, gausiai prisodrinto kvepalų. Taip praėjo Neronas, kai praeina viesulas, audra, gaisras arba maras, o Petro bazilika nuo Vatikano kalvos lygi šiol viešpatauja mieste ir pasaulyje. O prie senųjų kapenos vartų šiandien stovi maža koplytėlė su apsitrynusiu užrašu. Quo Vadys Domine. Pabaiga. Henrik Šienkievič. Kvo Vadys. Romanas. Iš lenkų kalbos vertė Vytautas Visockas. Vilnius. Žaltvykslė. 2007 metai. Įgarsino Lietuvos aklųjų biblioteką. Skaitė Vytautas Radzevičius. Garso operatorė Jūratė Karazijaitė. Vilnius 2008 metai